19 da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da hudu da wata na tara miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna adda'u wad dawa wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na malamin musulunci ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan shiya mai tarin albarka wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na 23 da yardar Allah subhanahu wa muna fata wa Allah subhanahu ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma ya kare mu da karatun da baya da amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya a satin da ya gabata mun karanta bayanin malan da ya zano hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda hadisi yana a cikin musnad na al-Imam Ahmad da kuma littafin Sunan Ibn Hibban da Litafin Abu Ya'la hadisin Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wanda Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce مررت ليله اسري بي على قوم تفرد شفاههم بمقاريد من نار annabin Allah sallallahu alaihi suke cewa na shude an nabiya a daren da akai is akai isra'i da ni akan wasu mutane wanda tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar ana yanke labbansu da maqarid shine almakashi almakashin ne na na wuta Allah ya kare mu a inin alkiyama ne aka nuna wa manzon Allah ga wasu ɗan wuta ana an sanya sizo na jahannama ana yankan labansu da wannan sizo ganin wannan sai hankalin annabin Allah ya tashi sai yake tambaya kace man haula yana tambayar malaika jibril suwaye wa'annan da ake ma wannan azabar ta hanyar wannan hanyar qalu su suka ce khutaba'u min ahli dunya masu huduba ne masu jawabi masu tsayawa gaban al'umma a cikin mutanen duniya masu tsayawa gaban al'umma suna suna yin jawabi ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan duk jagorancin al'umma ko da wani suna ne in har mutun zai tsaya gaban al'umma da sunan al'umman nan yayi jawabi to ya zamanto khatib domin al-khatib shine wanda yake muwajahar mutane da bayani ko bai tantance sai annabi aka ce maza Allah gano ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum sun kasance suna umarnin mutane da ayyuka nagartattu ayyukan kirki ayyukan alkhairi amma wa anfusuhum basa eh, su basa yi sai su mantar da kawuna su basa aikatawa afala ya'qilun shi basa hankalta wannan jumlar eh, wannan jumlar akwai tada hankali a ciki malamai suka ce a wannan hadisi zamu iya dauko fawaid kamar haka fa'ida fari me yasa duk idan aka tashi bayanin Isra'i da Mi'raji tunda da shi Isra'i shine tafiyar dare amma ai mi'raj shine lokacin da ya taka saman ko amma ake yawan kawo Isra'i ba a kawo mi'raj kullu galiban hadisan annabi da yake bayani na dare Isra'i wa mi'raji suna suna banyace kullun Isra'i ake kawa suka ce daga ce Isra'i ba ana nufin ba cikin daren ne gani a'a ana nufin lokacin da aka yi mi'raji da shi lokacin da aka yi mi'raji da shi ba shakka na daga cikin mu'jizatan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dama da Allah ya ba sa na haura haura wannan samaniyar haura wannan samaniyar je wajen Allah subhanahu wa ta'ala har ya samu ya gana da Allah ba wani annabi duk matsayin sa a duniya ya samu wannan matsayi sai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to wayannan mutanen ga kalar azabar da ake musu kuma ga dalilin aikin su ashe kaga wannan hadisi yana tsoratar da mu da duk wanda zai tashi gaban al'umma yayin nasiha to akwai bukatar shi ya tuna ya aikata wannan abun ina cikin social media na gwani malami yana bayani wanda cizo ya ka sa wajen malam yace malam dan Allah ina son ka wa dana nasiha ya daina shaye-shaye yace ku je ku ku dawo goben tayi suka dawo yace ku je sati mai dawa ta zo sati mai dawa yayi suka dawo yace ku je nan da sati biyu ku dawo bayan sati biyu suka dawo yace je ƙarshen watan nan ka dawo da aka dawo ƙarshen wata sai ce wa yaron ya kalli yaron ce shaye-shaye kake yace eh yace to kaji tsoka tashi ta gida kaji tsoron Allah kaji tsoron kaji tsoron Allah ah uban abun da ya bashi mamaki gashi mun yi zawa kusan har sun kai guda hudu kuma abinda malam ya faɗa masa kawai jumla guda ce kalma da ji tsoron Allah lokacin da yaron ya tafi sai sai uban ya dawo wajen malam akarmaka wannan wani irin wa'azi ne kuma haka mun zo kace mu je gobe muka dawo gobe washe gari muka zo kace mu je bayan sati bayan sati muka dawo kace mu je bayan sati biyu muka dawo kace karshen wata kace ka san me yasa nayi abin nan kace wallahi alazim ko da ka zo ka ka ƙara danka a gona kace ni ma sha nake yi ni ma a wannan lokacin sha nake yi amma ba zan iya fadar abin da ni ban bari ba wannan ya sanya sai kokarin ni na sai ta kaina gabanin na sai ta sa yace wannan satin da na baku wala Allah ina gan abin ko zai da rage taka abu yake ragewa yace wanda ko zo ce ji tsoron Allah yace wallahi na dena yace je shi ma zai dena kuma da ikon ni Allah yaron ya dena nasihar ta fita daga cikin zuciya ne kun bai ci karatu haka akwai bukatar duk wanda zai tashi gaban al'umma yayin nasiha ya zamanto ya ya kiyaye wannan abun ɗaya daga cikin magabata a zamanin tabi'ai bayi suka kawo ƙara shine limami kuma ta ba eh, sa'id bin musayyib ne suka ka ƙara agunsa cewa masu gidajen mu suna azabtar da mu kai nasiha kai hudu ba wannan satin Eh, falalar akan falalar intabawa a musulunci saboda mu samu sassauci a rayuwa bayu suka sha jikin cewa sati mai zawa za a yi huduba kuma kowa zai zai samu incin kai aka zo sati yazo kawai malam yayi huske aka wata fuduba. ha suka ce to wai Allah sai sati mai zawa sati sai da aka yi wata ana yi ba yi ba sai bayan wata sai khutba ta muhimmanci da falalar intar da bawa a addini a wannan satin duk mai bawa sai da ya kokari intar da shi bayi suka fatsar suka zo gidan limami suka ce ba mun zo mu yi godiya suka ce wannan lokacin da ya ja azabar karuwa tai su sun zo su ji dalilin da yasa suka kai karar suka kai kukan su a gunsa kuma ya kasa shahi hawaye a lokacin sai bayan sun azabtu sai ce a lokacin da kuka ka zo da korafin ce ni ba mallaki bawa ba dan tana intar da shi ba ba zan yi khudwa ba akan a intar bawa ni ba intar ba shi shi yasa na jira sai da Allah ya mallaka min kudi na sai bawan da intar da shi sannan kuma ne wa'azi a intar da bayu jama'a mun fahimta to wannan haka ake bukatar mu zamanto kuma yanzu duniyar su ta canza iya abinda mutane suke fada shine kawai kai aiki da karatun malam ba da aikin malam ba haka ne dan wani malamin in aka doka maka halinsa aka halinsa aka daba ina rantse maka da Allah kare aka ba ba zai ci ba kare Allah ya sauke Allah ya kara rufa mana asiri to duk wanda suka to suna fadar aiki abinda ba sa aikatawa idan aka je alkiyama wannan ba malamai kadai fa ya shafi ɗan siyasa masu yin alƙawlula cewa ku zabe mu zabu kaza da kaza da kaza da kaza wallahi in ba ai ba idan aka je kiyama za a yi musu irin wannan azaba ko mun fahimta to shine kawai za a dinga sa almakashi na wutar jahannama in ko almakashin duniya aka sa ana yankan leban mutum ka san abun ba kari bane isa a ce alƙalami ne almakashi na to wani zai ce to shi baki da an sa almakashi ai dan an kace shikenan bai san ya jahilci al'amarin Allah ne dan jahannama in zai shiga jahannama to za a ƙara masa za a ƙara masa fadi da girma za a ƙara ma dan jahannama fadi da girma dan ba ma equal ba tsakanin hauransa hauri hauransa to ya kai dutsen Uhud girma hauran dan wuta to in kai hauran mutun zai kai dutsen da ya kai dutsen da ya kai eh, kilomita 70 da wani abu to ya kake tsammani ya kake tsammani da gangar jikinsa ya take Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya Allah ya sa mu wanye lafiya to shi malin yake cewa eh sai ce wa fihi aidan ya tabbata kuma a cikin sa har yau har yanzu cikin mi kenan al-musnad na al-imam ahmad min hadithihi daga hadisin Anas dai har yau dan Malik Allah ya kara masa yarda daga hadisin Anas dan Malik Allah subhanahu wataala ya ƙara masa ya ƙara masa yarda Anas dan Malik yake cewa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi sallam. yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace lamma urita bi a lokacin da aka yi mi'raji da ni na haura sarrin samaniya marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yace na biya wa wasu al'umma na shude na ga wasu al'umma wayannan al'ummar suna da azfar akafe suna da akafe min nuhasin na karfe akai fasu ta karfe ce yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum suna kirtar huskar su da kuma kirjin su annabin Allah ya ce ga. wasu al'umma a lokacin a daren da aka yi mi'raji da ni a cikin jahannama wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya sanya musu farutta na na karfe suna kirtar fuskar su da wannan da wannan akafen kuma suna kirtan eh, suna kirtan kirjinsu eh, fa qultu sai nace man haula ya jibril malaika jibril wannan wai suwaye ni suka yi aka yi musu irin wannan azabar kuma kake tsammani irin karfe na duniya bane a'a shi kansa karfen wuta ne karfen wuta ne ba. karfe ne na wuta Allah ya ja musu doguwar akaifa da wannan karfen sai kuma suke dinga waton ai tsagar huska su suna da da kirjin su Allah ya sawwake faqala sai ya ce haula alladhina ya'kuluna luhuma nasi ويقعون في اعراضهم malaika jibril ya ce haula'i wa'ancan mutanen da suna kirtar fuskar su da kirjin to al'umma ce wanda yaquluna lu'uman nas suna cin namun mutane suna gigaran mutane za a zo a zauna da kai ai hira kana tashi a dauko tashar ka aji wallahi duk masu irin wannan dabi'ar in har ba su tuba ba to idan aka je alkiyama ba shakka Allah zai musu akabe na da karahuna su dinga kirtar jikinsu su yana musu kike suna kirtawa wa yaqauna fi a'radihim kuma suna badawa cikin mutuncin mutane a ciwo kasan akwai wanda in ba ya cima mutum mutunci ba to ba zai ji dadi ba musamman ma bayan Allah nagartattu in kace zaka taba mutuncin su to Allah ba zai barka ba eh hatta kafiri wanda yake kafiri Allah bai yarda ba a cikin mutuncinsa sahabar adalci da Allah subhanahu wataala wanda yake arne kafiri Allah bai yarda ba a cikin mutuncinsa ya kake tsammanin da wanda yake musulmi ne mai imani jama'a mun fahimta yau gigara da giba ta zamanto sana'a akwai kuma wanda zai zo ya zauna kawai a gudan wuni ba abin da yake yi sai giba da annabi manci wane ya ce kaza wance ta ce kaza an yi kaza an yi kaza ai wannan da ka shi ai baka ba mutumin kirki bane wai san ya ka suka ce ka zauna kana hiran musulmi baya a wurin koda yana saban Allah to laifinka a wajen Allah yafi laifinsa shi saban da yake shi idan misali da za a samu cikin ƴan uwa musulmi wanda yana dan taba zina to duk in aka buwa ta zauna sai a dauko firar shi ai wani mazinaci ne ai yayi kaza wannan surutun da za ku zo ku yi bayan baya ne yafi zinar da yake hadari wajen Allah ina fatar mu fahimta jama'a mun ji dai irin uba da azaba da Allah yake wa masu mi masu cin naman mutane mutuncin mutane kuma ai manzon Allah ya faɗa da yake cewa kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bi haqqi islam dukkanin musulmi akan musulmi haramun ne ka zubda jinin musulmi haramun ne haramun ne ka kashe musulmi ai haramun ne ka ci dukiyarsa haramun ne kuma ka afka a cikin mutuncinsa haramun ne ka afka a cikin mutuncin musulmi ba san kuna fahimta ba to yanzu ka da muke da Allah wannan zamani cin mutuncin mutane wani fa in ba yayin suka ba da mutum ba zai ji dadi ba shi yasa malam suka ce na daga cikin ad-daruratul khams wanda musulunci yazo yana kariya akwai wasu ababe guda biyar musulunci bai raba a taba su karuna lahiya na kan kai kanka a wayannan ababin guda biyar musulunci ya ba su kariya kuma bai yarda a taba maka su kai ka zauna lafiya da bayin addini musulunci da za a taba maka addini ka zauna tsana. an taba shirye yaki garin Madina saboda wani ba yahude da ya taka zanan wata mata musulma a cikin kasuwa ta fara da tsireci wannan dalili saboda ya taɓa addinin ta aka aka shirya yaki akai idan mutum ya tabi addinin ka ba wani sassautawa tsakaninka da shi ba wani sassautawa tsakaninka duk wanda zai tabi addinin ka abu na biyu dukiyarka kusanci bai raba a ci dukiyarka ko bai raka ga ana cin dukiyarka ba shi yasa idan aka she mutum wajen kare dukiyarsa shahida ya shahada duk wanda aka she wajen kare dukiyarsa annabin Allah ya ce yayi shahada abu uku rayuwarka rayuwa na cikin ad-daruratul khams wanda musulunci ya bada kariya gare su addininka dukiyarka rayuwarka sannan kuma mutuncinka mutunci ba mu wasa bane fa ka zo ki da mutum ka ga magana mai girma a kansa a wani ƙarshe na biyar minirish na ga yahudu fuzai guda wannan su ne daruratul khams mun zano muka ce na farin addini na biyu dukiya na uku rayuwa na hudu mutunci na biyar fa na'am wannan mun sha mimi ta cikin karatu na cikin aiko na biyar shi ne hankali Kusunci bai raba ai waza da hankali duk sa duk abin da zai taba hankali to haramun ne Allah subhanahu wataala ya taimake mu haka jama'a mu ji tsoron Allah mu daina mu dena cin naman mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wasu kabari guda biyu sai ga ne musu azaba yace wa ma yu'adhiban fi fi kabirin ba wani abu mai girma suke ba aidan mutane da ake musu azaba abun gidanun mutane ba wani abu bane amma a wajen Allah abu ne mai girma Ya yasabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allah azim suna ganin karamin abu ne amma wajen Allah zinibin sa mai girma ne shine kawai suna gigara nan ma mu ne Allah yimanci a dauko zancen wani a kai mu wani a dauki wannan kawai shi wani yayi kaza wannan musiba ce Allah ya kare mu Allah ya kare wala ce wa aida har yau ya tabbata cikin littafin na al-Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah tsira da amincin Allah sa tabbata a garisa ya kasance yasiru an yaqula yana yawaita fadar ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya wanda yake zuciya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan ka annabin Allah yake roƙon Allah da kansa yana cewa ya wanda yake jujjuya zuƙatu ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa qulna sai sahabban suka ce sai muka ce ya rasulullah ya annabin Allah amanna bika annabi Allah mu mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi da kuma abinda kai annabin Allah ka zo da shi na alqur'ani fa hal takhafu alaina shin annabin Allah kana ji muna tsoron ne a waye gari ba imani a zukatanmu domin suna tabbacin cewa shi manzon Allah ba zai karkace ba manzon Allah ba zai karkace wannan addu'ar da annabin Allah yake yi yana yi ne dan irshadi wa al'ummarsa amma shi kan ubangiji ya riga ya ga masa komai dan Allah ya ba sa shari'a Allah ya ce wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ال ولسوف يعطيك ربك فترضى ستعلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله يا قاري مسا شريعا بأنباسا suka tambaye annabin Allah shin har kana ji mana tsoro ne fa sai manzon Allah yake cewa na'am eh innal quluba baina isba'i usbu'aini min asabi'illahi yace zukatan bayin Allah suna tsakanin eh yatsu guda biyu na Allah subhanahu wataala zukatan bayin Allah inna innal quluba baina isbu'ain min asabi'i asabi'illahi zukatan bayun Allah suna tsakanin yatsu an yatsu na yatsun ubangi subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yana jujjuye wa'annan yatsun a yadda ya dama jama'a mun fahimta wannan abun hadisi yana tabbatar mana cewa eh, ashe ubangiji subhanahu wataala yana da sifa yana da yana da yatsu amma ya suke wannan ba musali ba naka ne kai imani dole ka yarda ahlus sunna wal jamaa mun yarda da wannan duk da wasu daga cikin wasu aqidu na bid'a suna ta'wilin wannan hadisin suna cewa ai nan baina usbi'ain ana nihin baina rahmati baina tsakanin rahmarsa ko baina qudrat suka ce baina qudrati tsakanin qudrarsa sai dai wannan kawai tawili ne munawa kawai shine zamu yi imani da nusus bi ghairi tawi ba tare da mun an juya su ba kai yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacin ya karantar da kai wa fihi aidan ya tabbata a cikin wannan hadisi eh, a cikin wannan littafin na Musnad al-Imam Ahmad har yanzu in mun bayyana wannan hadisin ashe cewa takan yi wani lokaci a samu mutum da imani kuma wani lokaci a juyar da zuciyar rabanto ba ta da imani ko kun fahimta saboda aiki ne nawa da Allah subhanahu wata'ala kuma lake cewa ya tabbata a littafin kuma al-Imam Ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala li jibril ya ce wa malaika jibril annabin Allah ya ce wa malaika jibril mali lam ara mika'ila dhahikan qat yace me yasa nake a rayuwa ban taɓa ganin malaika mika'il yana dariya ba shugaban halitta yake tambayar mala'ika jibril kasancewa sa sayyidul mala'ika shugaban mala'iku yace ya akai a zamana ban taba gidan mala'ika mika'il yana yana dariya ba ko kuma tambayar qala sai sai mala'ika jibril yace wa shugaban halitta ma dhahika mundu khuliqatin nar ai tunda aka halicci wuta tunda Allah ya halicci wuta to tunda yaga yadda hutar take to bai taba yin dariya ba har abada da wannan hadisin malaman hadisi sun yi sun yi maganganu a kansa. malaman hadisi sun yi suna ganin hadisi ne wanda akwai rauni a cikin sa sai dai Imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ya ingantar da hadisin a cikin as-sahiha nasa cewa hadisi ne ingantacce kaga wannan yana karantar da mu yana karantar da mu ashe idan ka hararo abin da ke wajen Allah dan ba wanda ke kiyaye dokan Allah sai wanda ya san Allah mun la sha fada cewa yanzu ba kai tsoron ba wanda yake so shi tsoron bindiga saboda ya san sharrinta a ne ba wanda ya san soji tsoron ya kasa tsoron bindiga ba kuma ba wanda ya kai Eh, ya kai sanin Allah bisa da wanda ya san Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya bada shaidar haka a Qur'ani yace inma yakhsha Allah min inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inma adatu hasr takaice Allah yace bari a gayi muna su wanda suka fi kowa jin tsoron Allah a cikin bayin Allah sune malamai dalili saboda sun san Allah subhanahu wataala wannan wutar da ake zancen cewa an halitta malaika Mika'il ya kasa dariya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da Allah ya halicci wuta eh, tana ja da aka halicce ta aka sanya a hura ta shekara dubu aka yi ana hura wuta ta kuma fara kal Allah ya umarci mala'iku da su su ƙara wasu shekara dubu suna kura da suka yi shekara dubu suna kura wannan wutar rabin Allah ya ce yanzu haka baƙaƙirin ce Allah ya kare mu wata rana a garin Madina shugaban halitta yana zo da sahabbai suka ji kamar fashewar kace karar kamar bom ta fashi abun aka razana aka tsorata sai annabin Allah ya tambaye sahabbansa shin kun san me ya faru suka ce Allah da manzo suka sake da ilimi akan wannan ba su sani ba sai annabi Allah ya ce wani dutsi ne mahakeken dutsi Allah ya jefa haka an kora a cikin jahannama tsawon shekara 70 yau ne yazo ƙarshen jahannama yana gudu ba san ku kun bayyana abinda muke so mu fito a nan ba kaga malam yana kawo wannan hadisan ne take zamanto izina wallahi shi tinkaho da karatu to ai mu mun yi karatu ahlullahi ne kuma da damar mu yi abinda muka ga dama aljanna ta mu ci tunda dai mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza sai su sai su maili akan janibin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne kuma in Allah ya yafi maka ba abinda zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala dan ni Allah zai maka azaba sai malam yake ka wannan hadisan dan ya nurar da mu cewa in ko haka ne to wa'annan nusus duk ba su da amfani a rayuwa me na kawo wannan bayani me na ai ba wa'annan mutanen azaba in har ba za a yi mutane azaba ba ai Allah ghaniyun ghaniyun mawadaci ne yana da damar ya yabe ma kowanne da cikin bayinsa ashe saboda kada mu rudu da wannan rayuwar da kuma me rudarwa ta rudar da mu duniya kenan ko da kuma zuciya sai malai yake abka mana yake kawo mana wannan hadisan domin ya zamanto abinda zai siyata dan annabi adam dan daman ita zuciya abinda yake yake raye da ta shine karatu ayat alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda suke ingantattu Allah subhanahu wa ya ya datar da mu aljab lokaci yako eh ya wadatar aka ko Ba ma da minti 30 yake hadisin da zamu shiga dogon mai yi da sake dan ko yasa sai mu tashi akan hadisin barra dan azib sati ne gaba insha Allah fa wa fi sahih muslim anhu ya tabbata a cikin sahihina al-imam muslim Alayhi rahmatullahi ta'ala anhu daga daga gare sa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin na Anas dan Malik ne fa wannan yana koma gun Anas dan dan Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yuta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar za a zo a ranar tashin kiyama da wanda cikin mafi jin daɗin wasu tafi kowa more rayuwar duniya wanda aka sa sa a wutar jahannama shi yana wutar jahannama amma a rayuwar da aka yi ta duniya yana cikin wanda suka fi kowa ana amsifa ce mubalaga la af'al eh, suka fi kowa jin dadin rayuwar duniya fayusbagu fi nari sabghatan sai a sa a cikin wuta rinawa ai mun san rini ko jama'a mun san rini yanzu misali kaga ce rini wannan rigar ta Anas farashi ai ko idan ana so ana ta tsanwa sai a arina ta ta zaman to tsanwa ba ta da alamar farin ko daya shi ake cewa rinawa annabi ce sai a rina a cikin wuta rinawa ai kuma in za a rina ba tsoma sa ake yi ko kun ashe ɗan wuta tsoma su za a yi summa yuqalu lahu sannan Allah ya sa a ce da shi ibn adam ya kai dan annabi adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat shin a ka na rayuwa da kai shin ka taba jin wani wani dadi a duniya ka taba samun wani alkhairi a rayuwa fa sai ya ce la wallahi ya ina rantsuwa da ubangiji tun da nake a duniya ban taba sanin abin da ake cewa jin dadi ba amma fa annabi Allah ya ce bin an'umi ahli dunya yana cikin mafi cin dadin rayuwar duniya sai Allah ya sa ai rina sa cikin wutar jahannama in ya rinu sai Allah ya sa ai masa tambaya wai a zaman ka da duniya ai waiwaye adan tafiya rayuwar da aka yi duniya ka taba jin dadi miliyoniya ne fa a duniya ya tsara kuɗi da manyan gidaje da kaza da kaza da ai more duniyar nan bai taba su kasar akwai fa bai taba sanin abin da ake cewa wahala ba da malam Hamza a kowane shi tun zama shi na duniya bai taba sanin wahala ba wallahi haka zai haka zai mori duniya da kuma yaje yaje kiyama duniya wani a kowane ko ciyan kai bai taba yi ciyan kai ba zai ciyan kai Allah ba jarabe shi da shi shi yasa suka ce mutanen duniya idan ka je kiyama kashi uku kashi hudu ne akwai min nari ila aljanna akwai min an-nari ila min al-jannati eh, eh, ila nari Allah ya kare min al-jannati ila nari su ne wanda sun ji dadin duniyar nan an more ta Allah ya ba su duk abin da yake baiwa na jin dadin rayuwar duniya amma kashi ba su bi Allah subhanahu wataala ba idan suka mutu sai Allah ya tura su jahannam kaga min aljannati ila nari kuma akwai wanda su kuma min aljannati ila aljanna su sun more nan an ci zabiyat <laughs> an ci zabiyat a duniya kuma a je kiyama a more da suhurul eid ga su salsal ka san ni fa cikin aljanna salsal da birga take malam jabir birga suke yi Allah ya kai mu aljanna lafiya to sun ji dadin duniya kuma kiyaman ma za su ji dadi sun bi Allah subhanahu ta'ala gashi Allah ya ba su kuɗi amma azumin litinin da alhamis bai kunci sa karatun alqur'ani baya wasa salati wa manzon Allah sallar dare ayyukan alkhairi ne ba sa baya rabuwa kuma da ikhlasi yake yi kuma akwai su kuminal minan nari ila aljanna nan duniya ya wahala da dakin ake samu a ci abinci sai ya kwana uku bai samu abin da zai ci ba amma a haka ya rike Allah aka tabin Allah subhanahu wataala da bauta har aka samu aka mutu da imani in yaje sai ya je kiyama sai ya manta ma ta wahala a duniya zai shiga aljanna to musibar na karshe minan minan nari ila nari din kenan wannan in kana da ci mahuhum ma'ahu wannan shine huhum ma'ahu shi duniya bai ji dadi ba kuma kiyama ma ba shi abin nan ba gashi duniya talaka talak bai da komi sannan kuma ga dan karin iskanci a duniya rashin kunya kala kala sabon Allah kala kala sai yaji Allah ya kuma wulga sa jahannama to shi dai Allah annabi ke cewa za a zo da wanda fi kowa jin daɗi. sai Allah ya sa a tambaye sa bayan an rina sa a cikin wuta shin ka taba ganin wani alkhairi wai shin ka taba an taba wani lokaci ka ji dadi a duniya kace fa yaqulu la wallahi ya rab kace ina rantsuwa da Allah ba taba sani abin da ake cewa dadi ba har har ya manta cewa a duniya fa an yi haraka har ya manta la hawla wala quwwata illa billah wa yutabi ashaddi an-nas bu'sa min ad-dunya min ahli al-janna sai kuma a zo da wanda wasu kafi cikin ai eh, wasu kafi min ashaddi an-nas bu'sa a wanda suka fi wahala a duniya suka shiga cikin halin kunci da yanayin na damuwa a rayuwar duniya da kyar ake ci da kyar ake sha ba tufafin kirki ba makoncin kwarai yanzu fa akwai wanda fa wallahi alazin saman kulta gehen kulta yake kwana malam jabir wallahi ni na gani gehen kulta sa ya rafa saman kulta wannan in ba ba da ba in wani ya shayo ko sai ya take da shi gehen kulta to sai irin irin wayanda mutane suka bi Allah aka je kiyama sai Allah ya tambaye sai Allah ya sa a tambaye su ay fayusbahu fil janna sai a je aljanna a rina su a rina su cikin aljanna sabgatan rinawa idan ai oh, fata butun za ta kwanta ai ba sai an ce maka fata ka sai za kwanta ba nan kusa ka je maro ka dan dawo ka fata ka ta dan ba bala tana ka je aljanna ai dan dole ka ma kai kyawu eh, ko ba ka da sai kai sa rinawa za a yi rini kuma na Allah fa yuqalu law sai a ce shi ibn adam ya dan annabi adam hal ra'aita bu'san qad shin ka taba sanin abinda ake cewa wahala a duniya hal marra bika shiddatun qad shin ka taba shiga cikin tsanani da kuncin rayuwa fa yaqulu sai ce la wallahi ya rab ina rantsuwa da Allah ne tunda nake amma sai ake ce ma wahala ba ma marra bi bu'sun qad wa ma ra'aytu shiddatan qad tunda nake a rayuwa ban taba shiga cikin wani halin kunci da damuwa ba da halin haƙula ya rayuwa da shi wannan hadisi jama'a akwai karatu amma da yake muna tare da dan uwa abokin da'awa Abu Ahmad da ya kawo mana ziyara ana Abdul Malik Bukhari daga garin Yamai wanda duk wanda yake bibiyar yanar gizo musamman Facebook zai garin karatun malam yana ana iya kokari wajen aga an bada gudunmuwa wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi sallam, wanda shine manufar samu baki daya waga ya zamu kawo gudunmuwa a cikin wannan al'ummar kuma kamar da kuka gani dai gashi nan matashi ne sai ya ce na tsaye ma na tsaye sa <laughs> duka dai matasan ne ko kuma an dage ne dare da rana ba aikin da ake sai karatu ba aikin da ba wata sana'a da da ake ake yi da ta huce karatu da karantarwa muna fata Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwar malam albarka Allah subhanahu wataala ya kara ikhlasi cikin ayyukan da ake yi kuma Allah subhanahu wataala ya karba mana baki daya Allah subhanahu wataala sai da ya hada mu a wannan duniyar muna ai uwa na da'awa kuma Allah ya hada mu a aljanna muna makwabta a ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu da wasa nan ya kamata mu kwana a wannan karatu sai wani sati mai dawa sai mu dora yanzu za mu bar dan uwa sauran daqaiqin da suka yi saura eh, wala Allah malam ya zamanto kuma ko za a yi bita cikin karatu na ko kuma wani abu na daban dai amma na tabbatar za mu samu fa'ida da ikon Allah subhanahu wataala wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا بسم الله